kamar yadda kowa ya sani tauhidi sai ya tabbata ya haƙƙaƙa kafin mutum ya shiga aljanna inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah bai gafartawa wanda ya haɗa shi ya tarayya da shi a wani abu na cikin wato ibada ko rububiyya ko sifofin shi amma duk wani zunubi Allah na iya gafarta shi ga wanda yake so to Allah ya ba mu dacewa a jiya a aya ta ashirin 28 Allah ya ba mu labarin yanda zai tada mushrikai da waɗanda suke bautawa ya ce kowa ya tsaya a wurin shi a rabe tsakaninsu to a lokacin ne wa ƙala shuraka ma kuntum iyana ta'budun wayannan wanda ake bautawan ake shirki da su da Allah su ne za su yi inkari su ce mu ba ku kasance mu kuke bautawa ba a ranar tashin kyama a gaban Allah to yau Allah zai ci gaba da ban bayanin abin da za su ci gaba da cewa shine Allah ya ce fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum innan mukhaffafa inna ay kunna an ibadatikum laghafilin bayan sun ce ma kuntum iyana ta'budun ba ku kasance mu kuke bautawa ba a gaban Allah su ce ba su suke bauta ba su duk wanda ya bautawa wani abu ba Allah ba wannan abu in an tada shi an tsare shi an ce kai ake bauta zai yi inkarin wannan bauta a yanzu din ma a gaban Allah sun su ce kafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa shaida tsakaninmu da ku cewa ba su kasance in kunna an ibadatikum laghafilin mu mun kasance gafalallu akan ibadar da kuke muna ba musamma kuna muna ba in ya kasance salihai ne gaskiya suke faɗa domin isa alaihi salam bai san ana bauta min shi ba bai san ana bauta wa kurasu ba bai sani ba in kuma matsaryata ne su suka ɗora mutane kan a bauta musu a je kabarinsu a yi tabarruki a je kabarinsu a roƙe su domin roƙo da kira shi kan shi ibada ne don haka ne makaryata a gaban Allah ma za su ce ba ruwanmu da ku ba mu san ma kuna bauta muna ba saboda ka yaya kai za ka bauta wa abinda in an je gaban Allah zai ce ba ruwan shi ba shi kake bautawa ba a gaya maka kuma duk da aka ka doke wannan ya nuna mana me yaushe ake bauta wani me ake nufi da bauta wani na farko dai nema addu'a na neman taimako ba wurin wani Allah ba ko na kiran wani ba Allah ba domin Allah ya gaya mana wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'u wa kanu bi'ibadatihim kafirin Allah ce waye ne ya fi bata waye fi bata daga wanda yake kiran wani ba Allah ba wannan inda bai an sami shi yayi ta kiran shi har zuwa ranar tashin kiyama kai ta kiran shi ba zai an sa maka ba wa hum an du'aihim ghafilin alhali sun gafala ma daga kiran domin duk wanda ya mutu ka kira shi ya kira shi miliyon ba zai je ba zai an sa ba kuma lokacin da za ta da mutane sai su kasance maƙiyansu kanu lahum ada za su kasance maƙiyansu wannan da suke kira wa kanu bi ibadatihim kafiri za su kafirta da wannan ibada nan Allah kira wannan kiran da suke ibada kiran mutum ibada ne wanda ya kira Jesus yana bauta Jesus wanda ya kira wani ba Allah ba yana bauta ma wannan abu masu kiran Hussein ya Hussein ya Hussein bauta Hussein ne in ka kira ya Hussein bauta Hussein ne ya kadiri bauta kadiri ne ya tijjani bauta tijjani ne ya dan fodiyo bauta dan fodiyo duk wanda ka kira bauta mishi kake yi Allah ya faɗa kuma ran tashin da wace ni ban san ma kana kira na ba domin mutum ya mutu ko jin ka bai yi kowa ka kira ka kira shi miliyan ba zai ansa ba to wanda ya kira wani wannan wanda ke kira Allah ba zai wannan sai ya zo ya inkari a cikin bauta wani ka yadda ka yadda cewa an yi ma wani wahayi ko ko wani ya ce an mai wahayi kuma ka yadda da shi ka bauta mishi Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un waye fi zalunci daga wanda ya kirkiro ƙarya akan Allah ko kai shi an mai wahayi alhali ba wani wahayin da aka mishi wa man qala tanzilu misla ma anzala da wanda yake zan saukar da irin abin da Allah ya saukar shi ma zai zo da nashi Qur'ani ko zai zo da nashi ibada ko zai zo da nashi duk wanda ya baka wani ibada bayan ga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ya ce ni ma na karbo daga Allah sai eh ba Allah ƙarya duk wata ibada da aka baka ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ka ta kuma kai yadda an samo ta ne ta wata kofa ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ka bauta ma wannan da ka ya baka ita ko menene ko sallah ce sai ga wata irin sallah in ka yi ta sai aljanna wannan sallah kuma daga in ka tambaye shi ina ka samu sai maka kwane-kwane ko ya ce ya ga annabi cikin mafarkin karya ne domin annabi ya isar da manzancin da aka ce ya isa kuma a gaban mutane ya ce na isar suka ce ya isa Allah ya ce Allah ka shaida na isa. al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan saboda haka ko wani ne zai ce maka na ga annabi ya ce ga ku yi sallah ko ku yi azumi ko ku yi tazrihi ma kuma ka yadda haka to ka ɗauki wani ilimin addini ki ƙarya an jingina shi wa ga Allah masu ma Allah ƙarya masu girman kai da ayoyin Allah to duk wanda yadda cewa an ɗauko wani abu na addini ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda aikata wani aiki alhali aikin nan ba daga gare mu yace muka ce ayi shi ba to fa huwa raddun amma shi amma muna maganar tasdiq ka yarda cewa wannan abun an zo da shi ne bayan an kulle wahayi uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un in ka muna wahayi Allah hali ba wani wahayi da za a yi domin annabi khatamin nabiyyin ba wanda Allah zai ma wahayi bayan annabi alaihi salatu wasalam wanda ya karyata wani abu kuma wani abu tabbatacce a Qur'ani ba mutashabih ba wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wa kazzaba bil haqqi lamma jaa'a wa ya zalunci akan wanda ke kiro ƙarya akan Allah kuma ya ƙaryata da gaskiya bayan ta zo mishi gaskiya ta zo maka ƙurukun ka ƙaryata da wannan ƙarya wannan kafirci ne haka nan mai yin fatawa ya batar da mutane domin ya batar da mutane fa man azlamu man iftara ala allahi kadiban li yudilla an-nasa bi ghayri ilm ya ba da fatawa don ya batar da mutane a tambayi malami a ce mishi shin ya halatta mutum ya nemi wasila ya nemi eh, kusantan Allah da wani ba Allah ba ba aikin shi ba ya ce eh, ya halatta ya halatta ai waliyai ne kaga ya halatta abinda ya fi abu da karya. in ana kama kafa da waliyai wa ya kamata ya gaya muna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kamata ya gaya muna ba kai ba amma malami zai na bada wannan fatawa ku je kamari yan waliyai ku je ku nemi albarka duk wanda ya bada wannan fata kuma ka yarda da shi to ka ɗauke shi abun shirki domin ka ce wani abu na addini zai zo wanda yake gaskata sihiri kuma wanda ke aiki da sihiri alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa tagut Allah ulaika allazina wa man yal'ani Allah tajid lahu nasira duk wanda ya imani da sihiri yu'minuna bil jibti wa tagut da shaytanu ya suke imani da shaytan akwai suna tsammani ita duniyar na an raba ta ne tsakanin Allah da shaidan in ka ga shari wani abu ya faru shaidan ne in ka ga alheri daga Allah ne wannan ya fi yawa a cikin nasara no it cannot be God no no no no it's not God no no no God cannot do this haba no ah, ah. wai wani abu musiba ya samu it's not God it must be the devil domin su god su ba mu san me suke nufi yanzu nan isa ne isa rahim ba zai iya in an mutu ko an yi accident ko ana mutu no it's god ba Allah bane alhali Allah wa nablukum bisharri wal khairi fitna thumma ilayna turja'un Allah ke jarba mutane da alheri da sharri it's not god it's not from god no no no no it's devil wannan aqidan suke daukowa musulmai su sa muna suna da imanin akwai na abu biyu aqidar su da ta shigo cikin musulmai komai ya faru a'a akwai wani ne yake kokarin wasu mutane ne lunati wayansu ne suna da suna sun kame duniyar nan su suke mulkin duniya ko dajjal da yake babu wani annabi da Allah ya aiko sai ya tsoratar da mutanen nan dajjal babu wani annabi sai <coughs> sai da tsoratar da su annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya mun wani abu wanda wani annabi bai gaya musu ba cewa dajjal an saka tsakanin idanun shi a goshin shi kafir kalimar kafir da ka ganshi kawai kaga kafiri dajjal da ka ganshi kaga kafiri to ko shi dajjal ba zai taba samun danna mutane su ba ke yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ta ashaddun nasi ala dajjal bani tamim kabilar ta min Laraba sun ce sun kowa tsanani a shad za a yaƙe shi ya ibadullah fasbitu in ya fito ku doge za ku yaƙe shi ba zai iya samun galaba kanku ba ba a taɓa samun da mutum ɗaya babu shi in har annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu sai tsara kan mutane duka wata waye zai samu babu shi to yanzu suna zuwa da wata aƙida wai one government one new order wai za su danna duniyar nan gaba ɗaya su sa mutane ce su yi kaza su yi kontrol da mutane waye wannan babu shi wai hawa su musulmi ya yadda a cikin aqidar su cewa wannan antichrist din yazo yana da yana da namba 666 da suna cewa annabi ne alaihi salatu wassalam kuma Allah ya tsarkake shi da aka suke cewa annabi ne yazo 666 shine anti dajjal da aka suke cewa to sai dai kuma aka ce musu antichrist ya yazo zai ma kowa lamba zai ma kowa lamba in ba maka lamba ba to ba za a ciniki da kai ba ba sai ba sayarwa ba ciniki da kai to shine yasa sai wannan bangaren kirista wannan pentecostal kiristocin nan sai suka ga a'a to duk abin da zai sa a yi ma mutane allura dukansu a ah, 666 dajjal kenan don abin da yasa shi yasa sai suka ce to ba mu yadda da allurar rigakafi ba domin ana ma kowa ne amma masana allurar eh, typhoid ko wani samun ai ba kowa ke ba so duk allurar za a yi ma kowa kowa kowa shine jal din nan da bible din sai faɗa musu domin ya gaya musu wai zai kama duniya ya ɗaure duniya ya ɗaure mutane su yadda suke so mu baƙi da mu bace baƙi da mu bace ma anzalallahu da'an illa wa anzalahu shifa ba wani maganin da Allah ya saukar sai ya saukar min shi da magani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko yin kashan nonon nonon saniya domin a cikin nonon nan akwai abubuwa da take samu daga itace iri daban-daban yanzu an gane immunoglobulins ne shine ake shine ake allurar rigakafi nonon shanu nonon saniya mu addinin mu na ilimi ne ikra farkon wahayi ikra addinin ilimi ne addinin science ne sanurihim ayatina fil afaq addinin science wannan sun zo sun fatar da mu daga maganar eh, casting devil wai shedan na shiga mutum ya ta hauka ya zo ana casting din shi wani aqidan suke yana nan cikin bible mu fa la ma kana li alaikum min sultan ba na da ƙarfi a kanku sai dai in muku wasu wasi ku zo ko kuki amma ƙarfi Allah bai bashi ba lahu muhaqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah mutum Allah da shi mala'iku gaba da baya suna tsare shi daga al'amari ba kidan mu bace ba mai sai tsara akan ka sun ɗauko shi sun sa sai ka wani musulmi ya zo wai yana cire ma mutane aljannu mutum bai da lafiya mace yarinya ba ta lafiya schizophrenia depression domin schizophrenia yana da rabin hankali ake cewa split mind yana da hankalin abin da yake yana so ku wannan yana son attention saboda ka sai ta maka ihun kamar aljanin eh ta sa abin da take yi in kuma ajiya ba su magani da kulli da'in dawa ku ɗauko su cross suke ɗauka yanzu kuma mutane sai su ƙirƙiro aya nan da wancan wancan wasu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa duk wanda ya karanta ma'awudatain kul a'udhu kula kul a'udhu birabbi nas sun ishe shi daga dukkan shafi akwai musulmin da bai iya kul a'udhu birabbi falaq ba bai iya kul a'udhu birabbi nas akwai shi in babu shi to ka koya mishi wai wanka kawai wai kai kana maganin musulunci kana cire mutane aljannu makaryaci dajjal kana cutar mutane kuna karban kudin su musulunci bai da wannan kuma an gaya mana dajjal ba wai wani 666 bane balle a ce a ki yi ma mutane allurar rigakafi wai don wai za a yi amfani da shi a karere ki su ga su makaretan mutane to mu ba addinin mu bane addinin mu addinin ilimi ne kuma addinin mu ba a yadda wani sihiri zai iya maka wani abu ba وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله wannan istisna munqati ba su iya cutan wani wani da wani abu in kaga wani abu ya same ka ikon Allah ne da izinin Allah amma ba mai sihiri ba kuma Allah ba zai yadda ba Allah ya ce in Allah zai ɓata sihiri wala yuflihu sahiru haythu ata shi Allah da yake ba zai ce nasara ba kuma zai zo shi ya ba shi nasara la nan izinin Allah don a kulle wa mutane babu in wani abu ya same su zai ji ana mai kulle kulle kuma sai ya fara jin wani ciwo to a Allah da ya rubuta maka ba su bane in kai imani su ne to yu'minuna bil jibt wa tagut wannan kafirci ne Allah tsare mu wannan babu yana da muhimmanci kwarai da gaske hadi a wannan zamani da yake an lalace an lalace a cikin azumin na ce musulmi musulmi wai an ba shi laƙani yana so dari mace don wahalar da ta shiga cikin irin tsananin da ake ciki ya ce an ba shi laƙani laƙanin nan da malamin nan ya ba shi wai sai ya kwanta da yarinya budurwa wadda bata fara haila ba kuma ga shi nan yana da miliyan ɗaya da rabi zai iya bayarwa don mata ta ba shi diyarta subhanallah cikin azumin nan yana da kuɗi ba zai yi amfani da kuɗin nan ya ciyar da miskinai ba wai malami ya ba shi lakani lakanin nan shine bai aiki sai an yi amfani da yarinya budurwar da bata fara haila ba yan shekara sha uku ko sha hudu ina suka samu wannan ilimin to imani da wannan imani ma yana yi imanin ma kafirci ne kuma wanda haka zai zo ran tashin kiyama yi nuna bil jibti wa tagut imanin ina so zo abun har kan jijiyar abun imani da haka kuma baka da hujja in ka ce a ah, na bi wani ai mun karanta qurtubi ya ce kaza to kai da qurtubin Allah ya muku tambaya ran tashin kiyama shi zai iya kuskure a lokacin su domin ibnu jarir ya faɗa sun yi ta'awilin ayoyin sihiri a Kur'ani domin sun ce da suke gani kenan a zamaninsu zamaninsu iyakan ganinsu kenan iyakan idonsu kenan iyakan basirarsu to yanzu Allah ya buɗe wa ɗan adam ya san sirri wa fi anfusikum afala tubsirun genome na mutum ma an sani atom da ba su sani ba mun sani bacteria da ba su sani ba mun sani virus da ba su sani ba mun sani Lasilki. waves ga suna radio waves duk ba sani ba mutanen nan cikin wannan duhu sai su dole abinda suka gani wanda yazo yana musu walwala da ido sai su ce ah to akwai sihirin kenan to amma yanzu mun wannan abu kuma sai muka gane qur'anin yana nan tsaye yace babu shi ba mu iya halatta wani abu sai Allah qur'ani yake ga muna su wa'ansu sun ga ayoyin amma ba su sa musu hankali ba domin sun ga ido domin hujja ilmi الضروري daruri من العلم النظري nazari ilimi iri biyu ne akwai daruri akwai nazari ilmi daruri ka gan shi na gaban ka ya fi akan wanda kawai ka karanta da nazari ne da tunani to su hujjar da suka bayar har wa'anda cikin salaf wa'anda suka yi sihiri na aiki hujjar da suka bayar suka ce ilmu daruri mun ga yana yi shi ne suka faɗa a lokacin abu hanifa imamul azam filfik ya ce kai baya yi khayal ne wa tabi'ahu ga sunan malamai sai ga su fariqani to gashi Allah ya ce daman sanurihim ayatina fil filafa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq sai sun gane daga ayoyin da za su nuna cikin sararin samaniya da cikin jikinsu za mu nuna ayoyi sai sun gane wannan qur'ani gaskiya ne sai ga qur'anin ya zo ya ce sihiri bai ce wala yuflihu sahihu haifu ata bai cin nasara kuma kenan sabu hani fasarin jaya wayan can yanzu daga yau in ka ji wannan daga yau kakka sake imani da sihiri in kai kuma ka halaka Allah shirya da mu haka nan mai imanin cewa aljani ko wani salihi ko wani abu zai amfanar da shi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka min adh-dhalimin kada ka kira baicin Allah ma la yanfa'uka abinda bai amfananka wala yadurruka bai cutar da kai wannan aya qat'an Allah ya ce ba wani abu da ke cutanka da amfani ka sai Allah shi kadai saboda ka kira wani abu domin bai ka bai ka da komai so yau in ka ce akwai wani aljani zai amfanar da ni ko zai cutar da ni ko wani salihi ka zama mushriki da wannan ran tashin kiyama zai tashi ce ban san ka ba Allah ya sanar hunalika hunalika a can wurin lokacin da Allah zai tsayar da nan ga shuraka nan ga mala'iku nan ga aljanu ga hunalika tabulu kullu nafsin ma aslafat tablu yani ai ai zaka yawm a wannan yawmin tablu min albala min albalwa wato daga jarabawa a wannan lokacin za a jaraba kowace rai ma aslafat abin da ta aikata can baya wa fi qira'atin bita'aini min at-tilawa hunalika tatlu ba tablu ba wata kira'a wato ko rai za ta karanta abin da ta yi kullu nafsin ma aslafat ma qaddamat min al-amr abin da ta gabatar na aiki wa ruddu ila Allah mawlahum al-haq a ranan nan za a mayar da su zuwa ga Allah maulansu majibincin su al-haq na gaskiya da sun jibinci aljanu ƙarya ne sun jibinci salihai duk ba su iya komai sun jibinci mala'iku ba su iya komai duk wanda ka jibinta ba Allah ba ba maula haka bane Maulal al-batil as-sabit wanda yake tabbatacce kuma har abada da waman ne wa dalla yani ghaba anhum ma kanu yaftarun duk abinda suke ƙirƙirowa na ƙarya sai face musu yaftaruna alaihi suke mai ƙarya min shuraka ai cewa Allah na da kishiyoyi ba ni halitta sai Allah in kana amana wani halitta to za ka jira tashin kiyama zai sai wani da kike na halitta sai ka ni bai komai ba mai tutura ba mai amfanarwa sai Allah shi kadai kul man yarzuqukum qul man yarzuqukum min as-samai wal ardi am man yamliku manzo Allah alaihi salatu wassalam ka ce musu man yarzuqukum minas sama'i wa yake azurta ku ya ciyar da ku minas sama'i bil matar daga sama wato da ruwan sama wal ardi kuma a cikin ƙasa bin nabatat bin nabat da wato tsiro ko ko shuka wa yake muka haka amman yamliku sam'a shin kuma waye ya mallaki ji bi ma'ana al'asma, asma wato jinku aya khalaqaha hawa? ya halitta maka ji wal absara hakanan da ganin da kuke yi wa halitta gani wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr wa yake fitar da mai rai daga cikin mamaci kuma ya fitar da mamaci daga cikin mai rai wa yudabbiru al-amr kuma yake tsara al'amura bainal khalaiq tsakanin halittun shi waye ke yin wannan fa sai yaquluna huwa Allah in ka tambaye su wannan za su ce Allah ne fa qul lahum to kace musu afala tattaqun tunda kun san Allah ne ke yin wayannan duka abubuwan shi yasa ba za ku ji ba za ku ji tsoron Allah ba fa tu'minu ku imani da annabin shi ko ku ji tsoron Allah in kun san shi ke wayannan komai waɗannan kuffar quraish fa sai yaquluna Allah kuffar quraish amma halin da musulmi yazo dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kashin sa'a za a dauke ilimi haka ilimi za a dauke shi yurfa al-ilm wa yanzilu ko wa yathbutu al-jahl sabata aw yanzil Allah zai saukar da jahilci kuma jahilci zai tabbata kanka duk wanda ya san musulmi halin su zai san wannan ya faru Quraysh kafiran Quraysh in an ce wayi wannan wayi wancan wayi wannan wayi kaza wayi ke rai wayi ke za su ci Allah ne amma yau ba wani yana can aljani zai iya baka rai zai iya kashewa zai iya baka kuɗi zai iya kaza yana iya halitta yana kaza mai sihiri zai iya shuka maka masara yanzu yanzu na a girbe ta to wannan shi na rabbul alamin ne shi ya ma Allah kishiya Haku fara quraish sun fi shi to wannan magana da nake fa malamai ke faɗanta malamai wannan ba saukar da jahilci ba wake fitar da mai rai daga mamaci mai fitar da mamaci daga mai rai wa man yi al-amr wake juya al'amarin duniya za su ce Allah ne amma yau a'a boka na yi in mace ba ki imani boka na yi ba yasa kake je wurin bokan ba kina so in kira wani shi ma zai ce miki zai aljanu na yi afala tattakun sun da kuka san wannan baku tsoron Allah saboda ka mu yanzu matsalar mu mu koya mu mutane ma tauhidin rububiyya sannan bayan mu ƙara rububiyya sannan mu koma nan taqil mu koma muna musu tauhidul uluhiyya rububiyya ma shine matsalar yanzu tauhidul rububiyya shine matsala babba a cikin musulmai Allah shi da rabbukum alhaq ubangijin ku na gaskiya as-sadiq tabbatacce da ba'da alhaq illa ad to me ya rage kuma bayan gaskiya me ya rage sai bata istifhamu taqriri wannan tabbatar da tambaya ce ta tabbatar cewa ba abun da ya rage fa dinnan za na tabbatar wa ce na tabbatarwa ai laysa ba'da ghayruhu mimman akhta alhaq bayan shi wato bayan gaskiya to duk wanda ya kuskure gaskiya ba abin da ya rage sai mishi sai sai tsata wa hu ibadatullah shine bauta Allah waqa'a fi dhalal ya to ya fada duk wanda ya kuskure ya bauta wani ba Allah ba to lalle ya fada cikin bata ko wane ne in kai imani in ta rububiya ne ko kuna ilahiyya tauhidul ilahiyya shi ma za mu zo kan shi insha Allah bi idnillah amma na rububiyya yanzu ba ake wanda yake nan ba ana munakasha da kufar kafirai bane kan rububiyya ana nuna musu ne a nuna rububiyya ya ja su ya kai su uluhiyya to mu matsalar ma rububiyyar Allah ya shirya da mu kazalika haqqat kalimatu a me yace fa anna tufakun fa anna kaifa yani tusrafuna ya ake karkatar da ku kun san cewa Allah shine anil iman da imani ma'a qa'imil burhan tare da tabbatattuwan hujjoji masu ƙarfi domin burhan ita ce hujja mai ƙarfi ba kawai hujja ba hujja mai ƙarfi kazalika كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون to kazalika haka nan dai ya kasance kama surfa haula in iman kamar da Allah ya kauda wayannan daga yin imani bayan sun san cewa Allah ke yin wayannan halika haqqat kalimatu haka nan kalmar Allah ta tabbata eh, ko ko ubangijin kai tabbata alal ladina fasaku akan wanda suka yi fasikanci kafaru suka kafirta wa hiya annahum la yu'minun wannan kalmar shine ba za su taba imani ba ah, badal an kalima ba za su taba imani ba domin tabbar Allah kalmar Allah ta tabbata akan su ta wajaba a kansu domin me an karkata su daga hujjoji da barahin burhan wato shine hujja ne karfi amma duk da haka a karkatar da su su bauta wani ba Allah ba to wayannan la nuna ba su imani ba Allah ya tabbata mana da imani ya sami. shi kul hal nuna mana ta hanyar da rububiyya qul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu daga cikin wayannan da kuke tarayya da shi Allah akwai wani wanda zai iya kirkiro ya fara halitta thumma yu'iduhu kuma ya sake dawo da wannan halitta ayyun shi'ul khalq ya kirkiro halitta ayyul makhluqat cikin abubuwan da ake halitta thumma yu'idu sanne dawo da shi lil haya bashi ba'da al-maut bayan ya mutu fa fihi ilzamul khatm wannan ana wato farma wato mai jayayya bil jawabi da jawabi kama ya suhu bima ya atarhu bihi domin ya yana kamar yadda ke inganta da abin da yake ya ikirarin shi bihi ya sifu aidin bima ta bayyana ta tabbata ta hakikatuhu haka nan ya halatta ko ku ya inganta da abin da yake hakika shi ta bayyana kuma ta tabbata li kowace burhani domin karfin hujjar shi faliza ja'alat al-i'ada shi yasa Allah ya saka mayar da halitta kalbati kaman fara ta fil ilzami na wurin wato lazimtar da hujja akan wanda yake bai yadda ba bai zuhuri a domin fara halitta hujjarta ta bayyana wa illam yahtarifu biha ko da yake ba su yadda da shi ba nan duka mushrikai sun san Allah shi wayan abubuwa to amma kuma dawo da wannan halittan kuma akwai matsala nan ma to shine yace tunda Allah yace shin a cikin shuraka'in ku akwai mai fara halitta tunda sun san wannan sai a lazunta musu tunda ya iya farawa to lalle kuma zai iya dawo da shi duk wanda ya fara abu zai iya dawo da shi to tunda kun san shi ya fara shi kun san zai iya dawo da shi shine aka yi izamin su da hujjar farko li ya'tarifu biha domin su yadda da hujja ta biyu ولذلك أم وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينوب عنهم shi yasa Allah ya ce annabi kai ka zama maimakon su ka bada ansan ba sai sun bada ba annu fil jawabi ka qala qul ka ce musu ba wai an jira su faɗa ba fa sai quluna Allah qul Allahu ya al khalqa thumma yu'idu Allah ne zai fara halitta kuma ya sake mayar da shi fa in qabilu hada jawab in sun yadda da wannan jawab iz la budda min qabulihi domin ko ba dole ne sun yadda da shi domin duk wanda iya fara abu zai iya sake shi فلا جواب ghayru saboda ka babu wani jawabi sai فقل to كي qul lahum kai annabi ka تصرفون musu أكي anna tusakun ake karkatar da kuma ibadati daga ibadan Allah ma qiyamul dalil ko da yake dalili ya tsayi ya ya za a yi a karkatar da ku shin wayannan shurakan ku suna iya kirkiro halitta kuma su mai da halittan ba su iya ba wannan ya nuna ba mu iya halitta babu shi dan adam abin da yake kawai hadawa yake misali mace masha Allah Allah ya ba ta ilimi ta iya miyar dage-dage a ba ta tumatiri a ba ta albasa a ba ta mai da nama da magi ta hada maka miya masha Allah ana azumi ne fa <laughs> kai kariya mu na azumi ta hada maka miya masha Allah miya ta hadu to kaga miyan nan ba tumatur bace miyan nan ba nama bace ni daga anasa ce ta hada shi kuma sun zama ba shi dan adam hada hada yake dauko ne dauko wancan hada amma ba mai halitta sai Allah saboda haka duk ilimin yanzu sai dai mutum ya hada hada dauko ne hada wannan dauko ne hada wannan amma ba mai halitta sai Allah to shin cikin shuraka in ku akwai mai halitta sun mai yu'iduhu kuma ya sake mayar da shi babu saboda haka ya za a yi ya za a yi fa'anna tu'fakun a karkatar da ku nan tauhidin rububiyya ne amma muna da matsala da shi har yau muna da matsala mutum yana so ya zama miloniya an ce ka kawo mutum a yanka me yasa za a yanka a za a laye da shi ne domin aljannun da za su yi wannan aikin na kawo maka kuɗi sun ce a yanka mutum ka kaya da aljannu na iyawa kana da matsala da rububiyya a wannan ba wasa bane fa domin in mutum ya mutu da wannan imani bai da rahama Allah har abada domin ya hada Allah da wani cewa akwai mai iya bayarwa akwai mai iya hanawa akwai mai halitta in zai kama ku kudin nan daga ina zai kama kudin nan daga ina wato zai halitta su mutane sun yi imani an ba labarin wani bawa Allah Kano aka da shi wai za a haɗa shi da aljannu za su sa mai albarka cikin tijara shi an kai shi cikin daji wurin ya haka ta ta kanwa eh, ta kuka ina makin bahaushe ya ci kuka ya ci daɗi ya abin da amma ya kuma yana ce kan aljannu na kan kuka san ba su biyan ba su zo su fice ka an kai shi cikin dare can shi kuma wannan aljannu ya iya hausa wai yana so a mai albarka shi mutum ne yana zuwa ko dubai yana sayo kaya yana abubuwa sai aka ce mishi ta abinda za ka yi ana hausa da shi fa abinda za a ce ka kawo dubu ɗaya daga cikin kowane abu da kake mu'amala wa'annan yan ganyayen nan da kuke abubuwa wai shi janin da zai maka kuɗi wai kuɗi ba wai shi ganye ne wai bai san dala ba bai san pounds ba bai san naira ba wai irin wai su aljanu ne kawo wayannan ganyen nan da kuke karɓa haka ana wannan ya bada wannan wannan ya haka wai ganyayen nan ka kawo dubu kowane sai dan koren sai ce ana nufin dala dubu pound dubu naira dubu da kuɗin imarat ka sa dubu sannan kayan da kai kina san da agogo da turare ka kawo dubu dubu dubu akwai wani dutse can sai ka ajiye mutum jikin shi na rawa ya je da bashi ya tattara ya kawo ya ajiye wa za musu addu'a in a musu addu'a sai zai ɗauke su shi kenan shi kai kuɗi zai dinga yi dare na biyu ya dawo ya ɗaukan kayan shi wai bayan an kwana ana musu ana musu wasifa suka zo suka duba dutse komai wayan ba komai kuma ga cikin dare mutumin ne koma cikin bakin ciki ya koma cikin gari to yana da wani aboki air force officer ne sai ba shi labari ya ce kai ina ji fa an yi dare ni fa domin bai taba me aljani zai da turare me aljani zai da agogo da dala saboda ka yan fara ne sai shi officer ya ce to ka zo mu je bari mu je domin bari suka je suka je da daddare ko sun je sun ɗauko wani suna kiran wani suka je da ce to kai ka tsaya kasan mota mun ka zuwa mota daban in ka ji sun kira sunan ka kenan aljannun gaske ne amma in ka ji shiru tunda ba san kana kasawa to ɗan yaudara ne to shi ma yana da matsala haka yaji yana tuka motar wanda na kwance sai da ya kusa da wurin ya ji ba su gane ba sai suna tambayan waye ne suna tsammani ko wani ɗaukoran ne kuma wani mutum ya kawo ya ce sai suka gane ba aljanu ba ne shi kenan sai kawai suka fito da gudu suna fuskantar wannan iccen kuka kawai sai suka je ana jira daga iccen na didididi ana gudu amma suka samu suka kama ɗaya suka kama shi aka kai shi bariki ya sha duka kuma ya nuna malamin da ya ake haɗa baki da shi da rana suka ce da suka zo wurin sai suka ga kan kan kare wannan abin nan din maciji fatan kaza abubuwa sun sa sun kewaye iccen da shi dukkan wai dan in ka zo da rana ma ka ce kai wai na aljanu ne a nan Kano ba wani wuri ba yaudaran mutane mutane na aka yaudara Allah shirya da mu to don sun yi imani aljani na iya yi kuma aljani bai iya yi aljanin da suke ma annabi Sulaiman nitso da wayan Allah ne sakhara su su yi haka nan Allah shirya da mu saboda haka muna da matsala a rububiyya qul قل هل من شركائكم Allah ka gaya musu hal min shura shuraka'ikum man yahdi ila al-haq shin daga cikin wayannan da kuke tarayya kuke haɗa su da Allah man yahdi wanda ke shirye da gairi ya shirye da wani shi ila al-haq zuwa ga gaskiya diddal batil wato gaskiya shine wato kishiyar abun da ke ba gaskiya ba batil bi nasbil hujaj wato kafa hujjoji wa halkar ihtida kuma ya halitta shirarwa akwai wanda zai wa qulillah qulillahu yahdi lil haqq ka ce Allah ya hadi man yasha'u yana shiryar da wanda ke so lil haqqi zuwa gaskiya wa qul lahum aidan kuma ka ƙara tambayar su ko ka tashi musu afa man yahdi shin wannan da ke shirewa ya shiryar da ghairahu ya shiryar da wani shi ila al haqqi zuwa gaskiya wa huwa wallahi shine Allah shin wannan da ke shirewa a haƙu an yuttaba'a amman la yahdi an yuttaba amman la yahdi ba yahdi ba amman la yahdi أما لا يهدي نن يهدي نن يهتدي shin wannan wanda yake yana shirwa zuwa gaskiya ya fi cancanta da abauta mishi an yi taba'a wato abi shi amma la ya hiddi ko ko wanda yake shi kanshi bai shiriwa da kanshi bai kasar da ya hiddi wa idghami ta'i fi dali فالتقى الساكنان الهاء والتاء مدغما فكسرت أصله يحتدي wa كلمة kalman yahtadi ne وقرئ ce يهدي wa quri'a على fathi yahdi بنقل yadda Allah ran إليها فشين أن يتبع al لا يهدي to an abi wanda ke iya ko ko abi wanda bai iya shi kan shi ya shiryu balle ma shi da wani shi kan shi bai iya shiryuwa ba sai ka bi shi kuma ka bar wanda ke shiryarwa illa an yuhda sai dai in an shiryar da shi mabniyun lil maf'ul bai iya shirya da kanshi ba sai an shiryar da shi shi yana daidai da wanda shi yana shiryar da wani fama lakum kaifa tahkumun shin menene menene fama lakum me gare ku ya kaifa tahkum yanda kuke hukunci ga wanda shi kanshi bai iya shiryuwa balle ya shirya da wani sai an shiryar da shi sai ka ce wa shi zaka yi ka bar mai shiryarwa ka bar mai halittawa ka je wanda shi ma halitta shi aka yi domin duk wanda kafa ambata ba Allah ba shi halitta shi aka yi in salihi ne kake bi halitta shi aka yi in malaiki kake bi halitta shi aka yi in aljanni kake bi halitta shi aka yi kuma dukkan su an shirye da su ba wanda yake shirye wa wajarka dallan fahada ko annabi sallallahu alaihi wasallam dallan fahada akwai masu murguɗa zahirin qur'ani wai su dai a wai annabi dallan faha da Allah yake muka same ka a bace kuma muka shirar da kai ma kunta tadri mal kitabi wal iman ko littafi bai sani bai san imani bai san komai ba Allah shirar da shi to ya za a yi ka ce wanda yake bai iya shirye da shi wallahi shirye da wani wai ka ce shi za ka riƙe ka bar mai halitta mai shiryarwa ya shirye da wani haba sai fa ta ya kuke wannan hukunci akwai abin mamaki hadha al-hukm al-fasid wannan hukunci ne wanda yake gurbatacce min ittiba'i ma la yahiqqu ittiba'u bin wanda bai halat bai cancanta a bi shi ثم نبه sai Allah ya ala anna man ya'budu ghayra Allah Allah yazo ya faɗa karwa akan cewa wanda ke bauta wani Allah la ya'budu ala al-yaqin to duk wanda ya bauta wani ba Allah ba bai wannan bauta ala al-yaqin ولا يتبع عقلا كو بيدن هنكلي في عمل أيك شيء ولا حجة كو حجة الله شيء فقال هو ما يتبع sai Allah ya ce wa yattabi'u aktharuhum mafi yawan su ba sa bin wani abi fi ibadati al-asnam da suke bauta wa gumaka ko wa'in sun su illa zannan sai zato akan zato suke gina ibada akan zato suke bi har su je lahira akan zato wahiya wanda yake min ghairi eh, min ghairi iltifat ila fardin min afrad al-ilm ba sa kwaiwayawa zuwa wani bangare na bangarorin wato ilimi fadlan an yasluku balle ma a ce su bi shi misalika adillati sahiha domin adilla sahiha tana da hanya ba sa bin hanyar da za su samu dalili ingantacce mai ƙarfi alhadiya mai shiryarwa ila haka zuwa gaskiya almabniyatun ala almuqaddimat wanda yake an gina ta akan muqaddimomi alyaqiniyya wanda tabbatattu alhaq alhaqa ta gaskiya fa yafhamuna madmunaha balle ba su fahimci abin da ta kunsa wa yaqifuna ala muqtadaha kuma ya tsaya kan abin da ita wayannan dalilan suke bukata ko suke wajabtawa wa bul'an ma yukhalifuha da abu da ke ke bata abin da ke saba mata wa inna ma qallalu fiha abahu kawai su hujjar su mun samu a uwayen mu kakannin mu haka suke yi ba sa bin wato hanyar sanin ingantaccen ilimi wanda aka gina shi kan muqaddimomi tabbatattu ba sa bi zan zato kawai suke bi inna dhanna la yughni 'an al-haqqi shay'an shi kuma zato bai wadatarwa daga gaskiya wani abu dan ka bi zaton ka kai ta ba shine gaskiya ba mutum ne kace mai ga hanya nan sai ce a wannan ce hanya nan kuma ashe bango ne dan ya imani ya yi zato ko yana tsammani bango ne amma kofa ce amma ba kofa ba ce in ka bar shi ta tafiya zai je bugu da bango zaton shi ba zai canja gaskiya ba saboda duk zatonka in ka bar gaskiya kai ban kai fi ma ya tulo min al in mutum abinda gaskiya wato ta tabbatar zato fi ma ya tulo min al abinda ake neman ilimi ka sai zaka yi amfani da zato to wannan zaton nan ba zai wadatar da kai komai ba za ka shiga aljanna da zatonka ba za ka iya bautar Allah da zatonka ba inna allaha alimun lalle kuma Allah masani ne mai faɗo da abin da suke fa jazi malaihim zane musu sakamako akan abin da suke yi saboda ka dukkan duk wani wanda ya kauce fasaka dalla akan zato ne bai da yaqini dukkan maganar su kan zato ne ba yaqini ko ba su bi hanyar sanin ilimi na gaske ba sai su tsaya a zaton su me yasa wajen na alaihi aba'ina ai uwayen mu haka suke yi saboda ka duk munharif kullum nakan kama ganin nasara don su gane addinin gaba ɗaya an dunkule shi akan zato ba suna cewa sun kera isa alayhi salam ba Allah ya ce ma qataluhu wa ma wa lakin shubiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhan zato suke ya mutu sai Ahmad jide ya kawo littafi classification and classification sai kawo babin ɗin su yace karanta babin ɗin ku a babin ɗin cewa an ɗora isa cross section an ɗora shi kan cross tare da ɓarayi guda biyu da la'asar ranar juma'a kafin asabar su kuma yau sab za aiki ba ba kira mutane yahudawa sai da suka zo kafin mutum yakan yi kwana hudu uku kan cross kafin ya mutu kwana hudu uku kafin ya mutu domin abin da ke faruwa za a tsora shi ne sai jini ya tattaru a kafa ya tattaru a kafa har zuwa kwakwalwa ga kuma dehydration ya jikin shi ruwa da rana ta sai ya mutu a hankali mutuwa ce baki a mai tsanani haka sa shi da haka haka roma ke danna mutane da tsoro tasar da su da cross Mubi mubi mu aqidar ta su mu raka su je hamun mun muka mun yake in ya tabi wala illa dhanna zato suke bi shikenan da suka zo awa uku bai sa mutu ba sai aka ce to abin da ya kamata a yi sauri a yi kakkare kafar su a yi sauri a kakkare kafar su a karya kafar domin jini ya fita ma kawai su mutu so sojojin da suka zo karya kafan suka karya kafan barawo na ɗaya suka zo kan isa sai suka ga wai sun ga ya riga ma ya mutu they saw they saw that is already dead sun gani shikenan aka kare kafan ta biyu aka saukar da su kafin magariba ana saukar da su sai cikin sojojin yana shakka sai dauki mashi ya soki kafa shi sai ga jini da ruwa sun fito me yasa yana shakkan kai ya mutu ko bai mutu ba sojan sai kuma da ya ga ruwa da jini fito a cikin babin yake ta ina ba da shaida na ga ruwa da jini ya fito wurin mutumin nan ma'anan bai mutu ba yace kuma shi shaida ne yake bayarwa kuma littafin suka ce domin domin annabcin ya cika concordance in an koma can cikin littafin su kuma ya annabi ke cika cewa wannan da za a kere ba zai mutu ba shine annabcin ba zai mutu ba zato to kafin dai lokaci ya kare sauran da sai mu bisu ɗaya da ɗaya maganar sufaye ne maganar shi'a ne maganar wane duk tarkacen nan duk kan zato suke gina suna batar da mutane masu sihiri zato wala yafluhu sahiru hay zata sai su ce eh, su fara zato su fara mu murgude murgude dukkan zato to inna Allah alimu ma yaf'alun Allah kuma masani ne da abinda da suke fa yajazihi alaihi ya ba su sakamako akan abinda suke to shikenan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته wannan yana tambaya da wata mana akan sanya Qur'ani cikakke a cikin waya kuma akan shiga da wannan waya bayan gida kuma ga Qur'ani a ciki a'a hukuncin wannan sa Qur'ani a cikin waya alhamdulillah ni'ima ce Allah ya kawo muna kuma abinda Allah ya tabbatar zai tsare wannan Qur'ani ni'ima ce to in za shiga bayan gida fa sai ka kashe shi kaka kunna shi application din ka kashe kar ka kunna sama ta kame hukuncin shi kamar Allah ramna ne ya shiga masallaci ba akwai application akan shi ba eh, akwai to akwai ai shiga bayi ko eh shiga bayi hmm. sai zama kamar Allah ramna ne ya shiga bayi ba komai amma kada ya kunna shi a cikin bayan gida hmm. Allah ya tsare wani yana cewa ko ya halatta ya sallan idi shi kadai a ɗakinsa a ba sallan idi mutum shi kadai domin amma an samu annabi malik ibn anas hmm. wanda bai samu idi ba hmm. yace to la ba'at babu laifi ba wai suna bane la ba'at hmm. yayi shi a gida amma kada ya shi a filin kamar ya zo an ƙara sallah kada ya shi a can ya koma gida wala ya yi shi a gida da shi ko da iyalin shi ba la amma ba za su yi huduwa ba kawai raka'a biyu za a yi amma ya kabbalori irin ta idi bakwai da shida ba hudu ba neman kadai ke hudu ba wannan wannan hukuncin ya yana kan wanda ya ce ne bai samu bai dawo gida a eh to eh to yau in corona ta hana ka ba ka je baka samu ba kenan eh, wannan ya tambaya da wannan hukuncin ta da eh. family planning sahabai <clears throat> sun ce sun kasance suna uzla lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani bai so kai hana su ba mai uzla shine mutum ya guji wato zuwa ma ko fitar ma matar yawanci da bayi suke yi domin mutum bai so ƴaƴan shi zama bayin wani hmm. so suna da kuyangi da yawa kuma ba su son su haihu sai suna suna domin akwai kaskanci ko da ɗan ya zama bawa ko da akwai kaskanci don wannan suke yi don suke kwaga kenan in dan dalili ne wannan an halatta a yi a ɗauki matsayi abinda ba a yadda wala da auladakum min imlaq abinda ba a yadda ba a kashe yaran saboda ka abortion bai halatta dan kisa ne amma ka yi wani abu da zai hana ɗauki cikin wannan ba wani komai in akwai dalili na shari'a ko da ma da yin alluran da ake din ma ai duk ba shi ne hanawa bane wannan ai ba kashewa ba amma in alluran kashe ciki ne wannan haramun ina mutane su fahimci bambancin biyun nan mutum zai iya ɗaukan mataki ta dabiyar don ya hana ciki ya auku ba komai amma in har ya auku to ba dama a kashe shi kashe shi haramun ne sai a ƙarshe wanda ke da zai yi ajiye azumi kuma ga shi sun ce wannan ba zai warke ba ne da mai mutum ne sun zai yi ajiye azumi da cewa to irin wa'awan diabetes yana buƙatar likita ƙwarai da gaske domin azumi ba wasa ba ne yana bukatar likita domin diabetes din iri-iri ne akwai wani insulin dependent akwai wani kuma ana shan magani kaga in likita ya duba halin ka ya duba jininka ya duba gishirin da ke ka zai iya ce maka eh za ka iya azumi domin za ka iya a sahur kuma za ka iya sha a buɗe baki wani kuma dole ne kowane awa uku uku hudu sai ya mai kanshi allura ko da yake an ce allura irin wannan ba ta bata azumi amma akwai haɗarin kana azumi domin za ka iya zama hypoglycemia har mutum ya suma ya mutu domin in ka saka fiye da maganin sai ka ɗauko alawa ma ka sha domin glucose ɗin ya zama ya daidai saboda haka irin wannan mai ciwon nan ya je wurin likita likita ne zai gaya mishi ya yi azumi ko kar ya yi azumi kamar ina son ishara a nan likitoci ne ke ce mutane kada ku haɗu a masallaci a yanzu kamar yadda wancan ba zai yi azumi ba likita ce ma kai azumi an ɗauke ma azumi in kuma likita ya ce irin ciwon ka ba a warkewa shi kenan kawai sai ka fitar da fidiya to yanzu likitoci ne suka ce ba gwamnati ba ce ita gwamnati don ita ce a fito a haɗu likitoci ne likitocin duniya suka ce a rabu kada a haɗu kada a gwamutsu saboda ka wannan fatawarsu ta cire muna wajibcin haɗuwan domin ina faɗin wannan ne mutane su gane wasu alwa zikirin kuntun alamu ta'alamu dinnan ka'ida ce amma akwai cututtuka sai likita zai ce maka ki yi ko kakka yi jan'in ku ku yi ko kakku yi tsayuwa ka yi ko kakka yi Allah shirya da mu Allah ya saka da ko a kafin wannan to kadan ayi wannan ga wani bawo Allah nan wa wani gaskiya TV daga Ghana sun ce za su fara tafsiri wato wannan tafsirin da muke yi Allah ya saka musu da alheri daga karfe goma da rabi na dare zuwa sha ɗaya da rabi na dare wani utelsat uh, uh, 7b7a frequency shi 10760 wato 10760 symbol issue kuma 2 sai 9 guda 4 2 sai 9 guda 4 polarization h to Allah inda ake samun alquran channel nan ne suke ciki Allah ya taimaka ya saka musu alheri gaskiya TV daga Ghana ba wa salisu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 gidan gaskiya Allah madaukin sarki ka gafarta musu muna roƙon Allah madaukin sarki wannan cuta da sa'ad da dai ta duniya Allah maɗaukin sarki ya kawo mana karshen ta muna roƙon Allah ya yi mana ita Allah ya sa mu zama mun bude masallatan mu da wuraren suka mu da wuraren wato dukkan wuraren da muke gudanar da harkokin ibadunmu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al mi'ad kafin karkare ina so in daɗa ji hankali malam ya yi bayani akan ya auna mana akan tsakanin wa'anda suke jin tsoron cewa za a mai da mu wato za a mana allura duka mu zama wato mutum mutumi sai yadda aka yi da mu ya nuna cewa wannan aiki na Allah ne ba wanda ya isa yi wannan saboda haka musulmai kar ma su sa wannan a zuciyarsu kar ma su damu da wannan saboda haka Allah madaukin sarki shine ya halitta kuma shine ke da tadabbarin kowane irin abu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara kare mu ya kare mana imanin mu domin wannan babu ne na aqida rabbana la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin